Престратиот дел од нашето богослужение ќе го посветиме на една може би провокативна тема, како за кого. Меѓутоа тема која што има за цел да да ве направи што е можно по-независни од луѓето, а што по-зависни од Бога, во разбирањето на вистината. Та почетам малку за оние кои што не беа предходните две саботи и може би не ги следеа на интернет тие теми. Се занимававме со еден малку или повеќе актуелен настан. Лажното пророќство на еден американец кој што решил да го имитира Вилијам Милер, но во овој пат во 21. век, со денешна технологија, со денешни рекламни средства, и се разбира да се потрошат 200 милиони долари за таа кампања, тоа за ваква голема глупост, е на вистина 200 милиони долари. Замисли тоа за кратко време по целиот свет успел да ја прошири така е, зборувавме прво на 14. мај, значи недела дена пред неговиот крај на светот, како е тоа лажно пророќство, затоа што Господ рекол некои работи кои што не се согласуваат со неговото учење. Минатата сабота зборувавме за тоа како е лажно целото догматско учење на поголемиот дел од протестантскиот свет, според кој тие очекуваат и тогаш кога не веруваат во конкретни датуми, за второто Христово доаѓање, сепак те очекуваат, остануваат по големиот дел од протестантите да веруваат во едно така наречено тајно грабнување, што ќе се случи наводно пред големите неволји. Дека правениците ќе бидат поштедени од тие неволји, а дека за време на неволјите оние што ќе останат ќе имаат втора шанса до денот на Христовото доагање. Рековме дека и тоа е лажна наука која што лесно се побива со некои новозаветни библиски стихови, кои што зборуваат на тема Второто Христово доагање. Мегутоа, интересни се некои а, наслови што се јавиле после значи тој најавен датум мијатата сабота, 21. мај, Некои од нив се чисто банални, новинарски, што нема да ги читам. Меѓутоа, некои се карактеристични. Помина 18 часот, не се случи ништо. Дел од насловите. Има еден смешен настан. Може би не вдерете така го направиле да изгледа смешен. Смешен наслов, се извинувам. Харолд Кемпинг го презакажа крајот на светот за 21. октомври. Значи, прво го загажал, сега го презакажа. Мегуто, јас ке зборувам за една а, друга работа што тој ја изјавил во врска со овој датум, а таа е дека тој верува дека 21. мај бил вистинскиот дат. Значи сега отпосле дал изјави според кои верува дека тоа бил вистинскиот датум, но дека погрешно го протолкувал судниот ден, значи погрешно го протолкувал судот. Тој вели на 21. мај започнал еден духовен суд на небото. Значи, јас мислам дека на земјата ќе се ќе се види тој суд, преку некој низа катастрофични настани, но сега он се држи до датумот, датумот се е точен, започнал некој духовен суд, поинеко треба да се толкува судниот ден што го најавував. Малко ги парафразирам неговите мисли, барам според она што беше објавено од неговите изјави после мијатата самота. Дали се тоа ви звучи малко познато? Точно. Што зборува од адвентистите после 22. октомври 1844 година? Оно што адвентичката црква се уште официјално го верува, татумот е точен, но поинаку требаше да се толкува настанот кој што се очекуваше. Значи не второ Христово доаѓање, невидливи Божи судови врз грешниците и неверниците, туку започнал некој суд што се одвива на небото. Е сега, мене ми остава впечаток ова фрапантна сличност на изјавите на кемпинг по 21. мај со адвентистичките изјави по 1844 година, иако постојат и разлики. Адвентистите своето учење, доктрина за Небесниот истражен суд, не го оформиле веднаш после. Нивното разочарување 1844 година, туку многу години подоцна. Но тие рабувале на некои други заблуди на самиот почеток после разочарувањето. Тома верувале дека вратата на милоста е затворена. 1844 година. Верувале дека женикот од параболата веќе дошол и на вестина дошол 1844 година. Верувале дека свадбата на јагнето започна 1844 година. Верувале дека седмиот ангел затрубил 1844 година. Верувале дека повеќе нема да има вистински обратувања во светот после тој датум, дека милост е затворена за светот, дека ќе се спасат само оние што учествувале во движењето на Вилијам Милер 1844 година. Некои од овие работи, некои, но не сите адвентисти, се уште ги тврдат и ги веруваат, а некои од нив никој не ги верува, некои се значи оставени како заблуди. Например, милоста факт е дека не завршила 1844 година, Нема да зборувам за тие работи, колку се точни или колку се погрешни, учењата што адвентистите ги развиле после нивното разочарување, што тоа е точно, што не е точно и така натаму. Меѓутоа, сам да ја поставам едно прашање. Кога вие би биле живи и би живееле во тоа време, да вие би биле живи и би живеле во тоа време. Дали би верувале во тоа што адвертистите отпосле го зборуваат, откако Исус не дошол 1844 година? Например, тој датум е точен, че значи вие не сте адвентист, а сте христијанин, сте ја знаеле Божјата реч, сте верувале дека Тоа што Милер го зборува во врска со времето не држи вода, затоа што тој час и тој ден никој не го знае. Денот дошол, си заминал, како што дојде за нас и си замина минатата сабота, без никакви промени, од оно што го најавуваше овој пат билионерот кемпинг. И сега, дали вие би верувале во она што адвентистите отпосле ќе го зборувале? Дека тогаш започнал небесен суд? Дали вие денеска му верувате на кемпинг? Дека мината сабота започнал некој суд на небото? Тој тоа го тврди. Така објави и македонските медијали. Може ќе ќе вести во канал 5 во врска со него. Од минатата сабота навак. Јас искрено не би им верувал ни на адвентистите, ако тогаш бев жив, зато што денеска не поверувам на Кембридж. <laughs> Ово што тој денеска го тврди. Што мислите вие? Да се поставиме секад на друго прашање. Што е тоа? Што вие сте поверувале во животот, сте го прифатиле, и врз основа на што сте поверувале. Пример за нас денеска, луѓе од втората половина на 20-тиот и почетокот на 21-тиот век, Вилијам Милер не е актуелен, адвентистите од 19 век не се актуелен. Исто така е факт. Повеќето адвентисти не ни зборуваат, не ни се проповеда за небесниот истражен суд, например, како нешто што започнало 1844 година. Повеќето луѓе денеска стануваат адвентисти не затоа што веруваат такво нешто. Иако не сум справил анкета, според собственото искуство и според оно што го забележував, изминативе 20 години барам, повеќето луѓе што стануваат адвентисти, стануваат адвентисти заради две работи. Која е првата работа и нај, најважната причина? Тоа е саботата. Значи, ако поверувате дека саботата е седмиот ден, ако поверувате дека саботата е Господовиот ден, затоа сте станале адвентисти. Што сте му верували на Милер, односно Милер тоа не го верувал, на некои негови следбеници дека започнал некој суд пред 160 на години. Не. Тоа, тоа било тема со која што тие тогаш се занимавале, затоа што сакале да најдат објаснување за своето разочарување, за своето верско искуство. Ние денеска нешто друго било причина за нашата вера. И втората работа е учењето за условната бесмртност. Тоа се двете клучни причини за, за тоа зашто некој денес станува адвентист, од кој што првата и може би единствената е саботата. Можете да биете адвентист и без да верувате во многу од овие работи, но ако не верувате во саботата, <laughs> не може да биете адвентист по нито едно Саботата е денот во кој што доаѓате во црква. И сега да прочитам еден стих што апостол Павле го запишал во посланието до првото послание до Солуњаните. Што е тоа? Значи, што треба да биде темел на нашата вера. Јас разберам, не знам, кога ние би биле некои евреи и би живеле пред 2000 години во Палестина, како би се однесувале кон Исуса Назареецот или кон неговите апостоли. Али тоа е добро прашање да си го поставиме секој еден за нас, лично. Затоа што може би според некои наши постапки, според некои наши денешни ставови, според некои наши денешни однесувања, можеме да по една искрена самоанализа да си одговориме на тоа прашање, како би постапили ние со Христа и со неговите апостоли, да бевме тогаш некои евреи од тоа време. Викаме да прочитаме што вели апостол Павле. Има една многу битна работа што адвентистите пред своето разочарување, че значи пред тој датум, 22. октомври, и пред воопшто таа година, 1844 година, не ја прифакеле и заради тоа скапо платиле, затоа што Господ сакал, сакал да ги спаси и од нивното разочарување, како што Исус сакал да ги спаси своите ученици од нивното разочарување. Однопрат им велел дека треба да пострада. Однопрат им кажувал дека ќе биде предаден. Однопрат им кажувал дека ќе биде убиен, но дека третиот ден ќе воскресне. Зошто учениците се на тоа не го прифаќале тогаш? Зошто имале предрасуда, сметале дека такво нешто не може да биде составен дел на мисијата на Спасителот, на оној Месија, како што си го замислувале и како што го очекувале. Сепак биле предупредени на време. Ако тогаш ќе сватеа Христовите зборови, дали ќе се разочареа? Ако адвентистите го прифатеа предупредувањето што Господ сакал да им го прати уште пред таа година, кога го очекувале да дојде, дали ќе се разочараа? Кое беше тоа да предупредување? Што сакал Господ да им прати тогаш? Дали Господ се обидел нешто да им соопшти на адвентистите од времето на Вилија Милер, уште пред 1844 година? Освен оно што во Библијата со векови стоело запишено, дека за тој ден и час никој не знае. Да, Господ сепак и покрај тоа што тие не ги прифакеле јасните библиски стихови, дека за тој ден и час никој не знае, и заради тоа очекувале погрешен настан на тој датум, Господ сепак бил толку милостив што ним ја ценел нивната искреност, ја ценел нивната ревност, ја ценел нивната љубов кон Христа пред себе. Бидеќи те се радувале на помислата дека Христос ќе дојде. И очекувале, копнееле, сакале да го видат на очекуваниот датум. Што уште однапред решил да ги предупреди. Значи, освен со тие општи библиски стихови што ние ги проучувавме пред две саботи, заради кои секој христијанин и уште тогаш имало такви кои што го предупредувале Милера, дека греши. Освен тоа, Господ толку ги сакал оние искрени души кои што со љубов го очекувале неговото доаѓање во таа година, што сакал да ги спаси од нивното разочарување уште пред тоа да се случи, уште пред да настапи таа година. На кој начин сакал да ги спаси? Која била таа посебна Божија интервенција? Ке прочитаме еден стих. Значи, го најавив прво послание до Солунјаните. Прво послание до Солунјаните. Тоа е и првото новозаветно послание што апостол Павле хронолошки го напишал. Значи, апостол Павле прво, првите новозаветни книги ги напишал како послание до, до некои македонски христијани. Тоа време. До Солунјаните. Во петтата глава Еве за да имаме еден поширок контекст, ќе почнеме да читаме од 16 стих. Прво послание до Солоњаните, петта глава, од 16 стих. Радувајте се секогаш. Чи значи, дори тогаш кога не се работите, окей. Молете се постојано. Дори тогаш кога не сме расположени за така. А за жал, не сме. Нито секогаш сме радостни, нито секогаш се молиме. Парам со духот секогаш, да негуваме таква а, духовна состојба на молитвеност. Благодарете за се! Дали за се, за се секогаш благодариме? Зашто таква е волјата Божија во Христос Исус спрема вас што е волјата Божја. И сега, клучите стихови што сакам да ги прочитам. Прво, не гаснете го духот. Може да се одржи цела проповед за ова, што значи да се гаси духот. Духот го гаснам секојаш кога свесно грешам. Тој е само еден дел. И 20 стих што вели. Откако вели, не гаснете го духот, што друго? Да не правиме. Пророштвата, пророштвата што? Не ги омаловажува. Тука сгрешија и апостолите, и адвентистите. Апостолите ги омаловажија Христовите пророчки зборови дека тој ќе биде предаден, ќе биде убиен и на третиот ден ќе воскресне. Тие омалова... Пазите, не се вели не отфрлајте ги туку не ги омаловажувајте. Што е гревот против пророштвото? Гревот против пророштвото е да ги омаловажите. Не е греф против пророштво да го отфрлите, бидеќи некој пророштво кој е лажно треба да се отфрли. Не е греф да го прифатите, бидеќи ако е вистинито треба да се прифати. Току што е греф против некој, било е пророштво? Да ги омаловажите пророштвата. Тоа е гревот. И адвентистите ги омаловажија пророштвата ги омаловажиле пророците на тој начин што завзеле став дека нема да веруваат никому кој што тврди дека прима пророчки визии и пораки од Господа. Затоа не му верувале на еден епископален свештеник по име Вилијам Фој, кој што 1842 година почнал да прима такви пораки и да ги изнесува. Пази, тој е епископален свештеник. Свештеник на епископалната црква, а во Америка епископалната црква е она што во Англија е англиканската државна црква. Иста црква, што што во Америка, да не се вика англиканска, се вика епископална црква. Свештеник на епископалната црква, кој што овие визии, истите визии што Елена Вајд подоцна ќе ги добие, и еден помеѓу нив двајци уште еден, по име Фос, мегуто тој, тој па не се ни осмелил да ги објави. <clears throat> Во мантија на епископален свештеник, овој човек ги објавувал првите визии. Господ сакал да го предупреди тој тогашен народ и да го спаси од нивото разочарување. Дали знаете зошто тие визии човекот почнал да ги добива 1842 година. Зашто не од пред? Зашто баш тогаш? Затоа што 1842 година е годината кога адвентистите завзеле став за конкретно време во врска со Второто Христијата. До тогаш, целото движење не било насочено кон проповедање на време, туку било насочено кон проповедање на скороста на второто Христово доаѓање воопшто и на исполнувањето на некои библиски пророќства до тогаш. Меѓутоа, не било врзано со некој конкретен датум. Се што Вилијам Милер кажувал по големиот дел од неговото движење, било околу 1843. Ништо дефинирано, ништо точно. Околу Што значи тоа околу? Тоа не е порака која што кажува време. Но тогаш, кога самите адвентисти побарале тој да завземе став за конкретно време, и тој завзел, бедеќи движењето веќе е станало доста популарно, до тогаш. Тогаш веќе повеќето цркви се свртаја против него и против тоа движење, откако бил завземен став за конкретен, конкретна година, конкретно време, а и тоа не било конкретизирано до датум, туку било кажано само помеѓу пролета 1843 до пролета 1844 година. Значи, во тој интервал. Потоа завзали конкретен датум 22 октомври таа година, 1844. Тогаш Господ почнал или се обидел да го предупреди тој народ и да им дава визии. Меѓутоа, адвентистите ги омаловажија пророќствата. Од каде знаеме дали некој си Вилијан Фој или некоја си Елена Вајт, или било кој друг трет и понатаму примаат визии од Бога или не. Што треба ние да правиме кога некој тврди нешто, било тоа да го подкрепува со Библијата, како кемпинг, да тврди дори низ македонските билборди, дека Библијата гарантира, нешто што требало да се случи мејатата самота, а не се случило. Или пак да тврди дека прима визии од Господа. Што, треба да биде нашиот став кон сите тие што така тврдат? Нашиот став треба да биде еден. Ке погрешиме ако априори ги отфрлиме тие пророќства. како што направиле адвентистите. Да тие завзале став дека нема да веруваат никому кој што тврди дека прима пораки од Господ. Тоа бил нивниот став. Тие ги омаловажија пророќството. Ке погрешиме ако априори ги прифатиме. Што може да прифатиме лага. Тоа што е вистинскиот став. 21 стих. Се испитувајте за тоа што е добро, држете се. Видите, ако малку подобро ја завлезете во Библијата, ќе забележите дека Библијата не прави некоја драстична разлика помеѓу лажен и вистински пророк. И Валам бил Божи пророк, па некогаш зборувал лага, и оној безимен пророк од Израел, кој што го излажал човекот од Јуда, би може да речеме дека е лажен пророк, бидејќи во името на Господа му кажа лага на Божиот пратеник, а потоа Господ го потребил баш него, лажгото, за да пренесе вистинска порак. Библијата, значи, не прави драстична разлика меѓу лажен и вистински пророк. Туку, секое пророштво, не вели пророците не ги омаловажуваат, пророштвата не ги омаловажуваат. Пророкствата, секое пророкство, испитувајте го. И за тоа што е добро, држете се. А како го испитуваме? Со што испитуваме? Испитуваме со Светото Писмо. Затоа имаше еден пријател, мислам дека е верник во Влаја, ако не се лажам, кој што ме прашуваше, зашто, толку, зашто, зашто му даваш толку публицитет на ово? Харол Кемби, се американец. Зашто вопшто зборувавме за тоа? Зашто не го презиравме? Секта не, глупост. Зашто ќе погрешавме против Библијата? Библијата вели пророштата не ги омалуваше. Испитајте. Можно е Господ да подигне најпрезрен за нас и во наши очи никаков човек. Господ може да употреби магаре, за да ви пренесе вистина. Магарица подошва. Да во случајот на вала, ама. Значи, животно. Не мора да е човек, може да е мајмун. Буквално мајмун. Значи, не мајмун по вероисповед, како овие во Дарвин верува. Туку, туку буквално мајмун, за да ви каже вистина. Мајмун како Божја создание. Што е наше во сето тоа? Да не ги омаловажиме. Вие не можете да сгрешите против пророќство ако го отфрлите, зато што некои треба да се отфрлат. Не можете да сгрешите против пророќство ако го прифатите, зашто некои треба да се прифатат. Туку ќе сгрешите против пророќство ако ги омаловажите. Ако априори било ги отфрлите, било ги прифатите, некритички, без испитување. Дали сакате да бидете разочарани во животот? Дали сакате да бидете излажени во животот? Ако не, да го послушаме овој совет на апостол Павле. И ден денес е актуелен во 21-иот, кој што бил актуелен во првиот век, пред 2000 години. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.